Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցին նշում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվանակոչության տոնը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկմանը կանդրադառնանք նռնորնեկից անվանակոչություն տոների խորհրդին։ Այսօր Քրիստոսյան վանակոչությանը նվիրված տոնն է նշվում հայ ռաքելական եկեղեցում։ Ըստ Թրեական օրենքի ծննդյան 8-րդ օրը Հիսուս, ինչպես նորածին ամեն մի արուզավակ, թլպատվեց եւ անվանակոչվեց։ Այդ մասին վկայում է Ղուկաս ավետարանիչը, եւ երբ 8 օրերը լրացան, նա թլպատվեց։ Նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Հիսուս եբրայերեն բառ է, որ նշանակում է «փրկիչ»։ Գաբրիել հրեշտակապետը Սուրբ Աստվածամորն ավետելով Աստծո որդու ծննդյան մասին պատվիրեց մանկանանունը Հիսուս դնել։ Այս մասին կրկին վկայում են նույն ավետարանիչը. «Եվ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի եւ նրա անունը Հիսուս կդնես»։ Հիսուս անվանը զուգահեռ փրկչին տրվում է նաեւ Քրիստոս անունը, այն հունարեն բառը, որ նշանակում է օծյալ եւ համապատասխանում է եբրայերենի մեսիային։ Փրկչի անվանակոչության տոնին հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարակ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերկության ավարտին կատարվում է նախատոնակի արարողություն իսկ ինչ է տեղի ունենում մինչև անվանակոչության տոնը։ Քրիստոսի 2021 տարվա վերջին օրը դեկտեմբերի 31-ին մեր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Հևան մահպատարակ։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր Գարեգին Բծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով պատարակիչ քահանանները տարեմուտին հավարտ պատարակի հնչեցրին հանրապետական մաղթանք եւ կատարեցին նաեւ նռնորնեքի կարգ։ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի առաջնորդանիստ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանն էր հանդիսապետում եւ կատարում արարողությունները։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի բարեպաշտ արցախցիներ։ Երանի է այն մարդուն, որ իր կյանքը սկսվում է աղոթքով, հոգևոր աշխարհ եւ նյութական աշխարհ։ Մենք հոգևոր աշխարհում ենք այս պահին, աղոթական վիճակում ենք, որևէտեւ այս Սուրբ Սեղանի վրա մատուցվեց Սուրբ Եվամահ պատարակ։ Պատարակով ավարտեցինք 2021 թվականը, որ เป զի այն եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս հիշեցնի Աստվածային այն մեծ սիրո մասին, որ Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ մեր մեղքերի եւ աշխարհի փրկության համար։ Ահա այն մեծ զոհողությունը, որ մենք որպես եկեղեցի միշտ կատարում ենք Տիրոջ կողմից վերնատանը պատվիրված այդ հիշատակը, երբ որ գինին եւ հացը օրտնեց եւ աշխեց առաքյալներին ասեց, որ սա կկատարենք իմ հիշատակի համար։ 2000 եւ ավելի տարիներ շարունակ ահա այդ զողողությունը Սուրբ Սեղանի վրա տեղի է ունենում պատարակի միջոցով սրբագործվում է եւ հացը դառնում է մարմին եւ գինին դառնում է արյուն։ Ահա այն մեծ զողողությունը, սիրելիներս, որ այն երևույթ կերպով Աստված բազմած այս Սուրբ Սեղանին օրհնում է մեզ օրհնում է ասելով, որ կատարեք այն մեծ պատվիրանը, որ թողել եմ ձեզ, սիրեք միմիած։ Եվ այսօր, երբ որ եկեղեցու մեջ հոգևոր այս աղոթական վիճակն է եւ դրսում են մեր քույրեր եղբայրները, որ պատրաստվում են նաեւ տոնելու 2022 թվականը, ամեն մեկը յուրովի, ամեն մեկը իր սրտում ծրարած մի ցանկություն, ամեն մեկը մի երազանք պահած, ամեն մեկը աղոտքի կանգնած, աղեց, ցանկություն, բաղատանք Արցախ աշխարհի եւ նրա անվտանգության համար։ Այս ամենը գոչվում է ժողովուրդ եւ ժողովրդից բխող անկեղծ աղոտ։ Ամբողջ արարչագործության ընթացքին Աստված ինչ որ արեց, արեց օրտնելով որովհետև տեսա, որ բարի է եւ օրտնեց։ Օրտնեց նաեւ մարդուն։ Եվ հա մարդու մեջ դրված այդ օրտնության կարևորությունն է, որ մենք ամեն մի գործ սկսելուց առաջ օրտնում ենք, աղոթում ենք։ Եկեղեցի ենք կառուցում, օրտնում ենք եւ ոցում ենք հիմքերը։ Տուն ենք կառուցում, օրտնում ենք այդ տունը։ Նստում ենք ճաշի, աղոթում ենք ճաշից առաջ Եվ այսպես եկեղեցու մկրտություն, որ เป զի նա դառնա քրիստոնյա, օրտնում է քահանայի կողմից։ Ընտանիք է ձևավորվում, նույնպես օրտնվում է։ Եվ ահա այսօր մենք տարին ենք օրտնում իր 365 օրերով, որ เป զի տարին օրտնաբեր լինի ամենքիս համար որպեսզի այն սկիզբը ինչպես մենք դնում ենք, այդպես էլ շարունակվի, որովհետև օրտնությունը ժամանակ չի ճանաչում, որովհետև այնինչ որ հաստատվում է եկեղեցում եւ աստծո կողմից, նա դառնում է հավիտենական։ Օրտնեսի եւ հիանալի եւ հույսավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա եւ պահպանյա եւ օրհնյա ըս հանրապետություն Հայաստան եւ Արցախ ըս եկեղեցիս Հայաստանյայց ըս բանակս հայոց ըս ժողովուրդս եւ ըս քո առաջիկաթյալ հավատավոր ըս քույրեր եւ եղբայրներ ընթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության հրկյա զատյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամուն արժանավոր յա գողքամ փառավորել ըս քեզ ընթոր եւ սրբով այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Երանի այն մարդու համար, ինչպես ասացի, որ իր կյանքը աղոթքով է սկսում Եվ մենք այսօր աղոտք ենք բարձրացնում։ Աղոտք ենք բարձրացնում մեր պետականության համար, որովհետև մենք հանրապետական մաղթանք կատարեցինք մեր փոքր տունը եւ մեծ տունը, մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը այս օրերին վտանգված է։ Եվ մենք որպես ժողովուրդ, որպես միաբանություն, որպես ազգ եւ պետականություն պետք է միաստաբար աղոտ բարձրացնենք։ Խնդրենք արբարձրյալն Աստված որորդնի մեր աշխարհը Արցախ եւ մեր տունը հայկական, որ เป զի այն օրտված լինի եւ անվտանգ։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցու հայրերը հակավոր ոցելու ժամանակ համապատասխան աղոտն են ընթերցել, եպիսկոպոս ոցելու ժամանակ մի ուրիշ աղոտ, եւ ահա հանրապետություն ունենալու ցանկությունը, որ միշտ մեր ժողովրդի մեջ է, ահա այդ պետականությունը օրտնելու համար յուրահատուկ աղոտք են ստեղծել եւ մենք ցնկաչոք Սուրբ Սեղանի առաջ ահա այդ աղոտքը առաստված բարձրացրինք որպեսզի Տերը օրտնի մեր պետությունը, օրտնի նրա սահմանները, օրտնի նրա անվտանգության երաշխիք հայոց բանակը եւ ամենայն հայոց հայրապետի Գարեգին II կաթողիկոսի օրտնությամբ նաեւ տասնյակ տարիներ առաջ հիմք դրվեց նաև մի ուրիշ օրդնության, որ նրան օրդնությունն է, որ ամեն տարի դեկտեմբեր 31-ին ժամը 12-ին պետք է հայ եկեղեցու բոլոր սուրբ սեղանների վրա դրված լինի նուր եւ քահանաները պետք է այդ նուրը օրտնեն։ Դուք գիտեք, որ նրան խորհրդանիշը քրիստոնյական խորհրդանիշ է։ Նուրը հավիտենականության խորհրդանիշ է, միաբանության խորհրդանիշ է եւ իր մեջ պարունակում է ընտանիքի հասկացողությունը։ Եվ քանի որ այդպիսին է նրա խորհրդանիշը, մենք էլ որպես ժողովուրդ, պետություն, տուն, ահա ուզում ենք, որ այս նրա միջոցով օրտնվի նաև ձեր տները, որևէտև ընդունված կարգի համաձայն ամեն մի հայ, ամեն մի քրիստոնյա պետք է եկեղեցի գնա եկեղեցում թողնելով ապաշխարությամբ իր մեղքերը եկեղեցուց դուրս գնալուց վերցնի տիրոջ կողմից օրտնությունը զորացած եւ գնա եւ այդ լույսը փոխանցի իր հարազատներին, հարևաններին ու բոլոր նրանց ովքեր ճանապարհին կհանդիպեն։ Մենք շնորհավորում ենք ամենքիս։ Նա հոգու պարտ աղոտ բարձրացնենք այս նոր տարվա շեմին մեր բոլոր նահատակ քույրեր եւ եղբայրների համար աղոտ բարձրացնենք մեր բոլոր սքավոր մայրերին ու հայրերին, որպեսի Սուրբ Հոգով մխիթարվեն։ Աղոտ բարձրացնենք որ เป զի մեկ ժամ առաջ վերադառնան մեր գերիներն ու անհայտ կորածները, որ เป զի նորից հայոց տան մեջ նորից կարողանանք բաժակներով խփել, շնորհավորել իրարի սրտերը եւ հնչեցնել մեր բարի մաղթանքները։ Այդպիսին է մեր ցանկությունը։ Այդպիսին է մեր աղոթքը հայոց աշխարհի եւ հայոց պետականության եւ հայ ժողովրդի համար։ Ոստի միասնաբար աղոթենք եւ խնդրենք Տիրոջը, որ Սուրբ Հոգու շնորհները ուղարկի այս բերքի, այս նռան վրա, որ เป զի այն դառնա բարեբեր, այն դառնա օրտնաբեր եւ ամեն մեկը ովքեր ճաշակեն, լծվեն Սուրբ Հոգով եւ դառնան նվիրյալ ժառանգորդը հայ առաքելական եկեղեցու եւ մեր հայրենիքի ու պետականության Ձմեռային տոներից մեծագույնը Սուրբ Ծննդյանը նվիրված տաղավար տոնն է, որն իր պատվավոր տեղն ունի եկեղեցական եւ պետական տոնացույցում։ Սուրբ Ծնունդը տոների շղթա է, որը տոնակատարվում է 3 օր։ Այն սկսվում է ճրակալույցի պատարակով, տրվում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը, որից հետո հավատացյալները վարված մոմերով իրենց տներն են տանում Քրիստոսի լույսը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս Հաջորդ օրը հունվար 6-ին մատուցվում է Փրկչի ծննդյանը նվիրված բուն պատարակը։ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում Սուրբ ծննդյան տոնական պատարակը մատուցեց Արցախի թեմի առաջնորդը։ Պատարակին ներկա էր պետական ավականին։ Հավարտ պատարակի Վրթանես Սրբազանի ձեռամբ կատարվեց ջրօրնեքի արարողություն, օրնվեց ջուրը եւ կարկվեց խաչքավոր։ Հաջորդ օրն արդեն եկեղեցիներում մատուցվեց մերելոցի պատարակ։ Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը փոխանցվեց ննջեցյալներին։ Ստեփանակերտի մայր տաճարում հանդիսապետությամբ եւ ձեռամբ Վրթանես Սրբազանի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո Սրբազան հոր առաջնորդությամբ թեմի հոգեորականաց դասն այցելեց Ստեփանակերտի հուշահամալիր իրենց խոնարհումն ու աղոթքը բարձրացնելու հանուն հայրենիքի եւ հավատքի նահատակված եղբայրների։ Այսօր Քրիստոսի անվանակոչության տոնով ամրագրում ենք մեր հավատն ու շարունակում մեր աղոթքն Աստծո ամեն օրվա եւ ամբողջ տարվա համար։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 13-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան աստված ձեսեդ կհանդիպենք